ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo gukurikira radio isanganiro ndabaha nikaze mu makuru yo kuri no mutaga ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imyiteguro y'umwaka w'ishuri ugiye gutangura ngo iriko igenda neza ku mashuri y'uburaro yo mu gisagara ca Bujumbura ni mu gihe abanyeshuri biga ku mashuri y'indaro bakira neza ingingo ya leta yo kwipimisha ca kiza ca COVID-19 mu ntara ya Bubanza mu kiringo kitarenza amezi atatu abantu 10 barapfuye abandi barenga 70 barakomereka bikomeye biturutse biturutse ku masanganya yo ibiharuro bitangwa na komisariya y'igipolisi muri iyo ntara abanonotsi barenga amajana abiri bakina urukino nteramigere taekwondo nibo bitabiriye ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatandatu n'ihiganwa rigamije gushinga umugwi nserukiragihugu amakuru sayo gusa tubafitiye n'ayandi Jerome Hakizimana n'ijengera ndayabashikirize mu binga by'ivyuma ndiko mfashwa na François Akimana Kaze Isang ikaze mwidonido ryano makuru tugiye guhera mu gisata cha politike umugambwe warushijwe mu matora ngo ntukwiye kwitwa ubutavuga rumwe na leta mu Burundi kuko ngo imigambi myiza yawo ikenewe mu iterambere ry'igihugu byavuzwe n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana inyuma y'inama y'umukuru w'igihugu yagiranye n'abarongo imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi kuri uyu wa gatanu igitega inama zihuza abarongoye imigambwe ngo zikaba zizobandanya naho zitoba zirongowe n'umukuru w'igihugu umviriza Landiomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Eh, karakaryo ko abanyagicyubahiro eh, eh, umukuru w'igihugu yicarana n'abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi aho bashaka kwihweza hamwe barabe ubuzima bw'igihugu maze barabe n'ukuntu igihugu cyogira ishusho nziza mu makungu nk'uko byashoboye kuboneka n'uko hari abantu bimvira yuko umuganga utatsinze amatora ucuba nk'uko bakunda kwita mu rurimi twakuye hanyuma rero yahaye ijambo eh, abo basanzwe barongoye imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu burundi aho basobanuye neza ibyo bipfuza nabo nyine bakavuga bati twebwe ego nibyo turongo imigambwe ariko turafise natwe ivyo tuzi kuko abenshi muri bo barabaye nk'abashikiranganje canke bararongora ibisata bitandukanye muri kahise k'igihugu ni inama yari ikomeye cyane rwose icyo twavuga cyavuyemo nuko abo banyamigambwe bagiye kuzobandanya ibi biganiro mu ihuriro ry'imigambwe canke no mushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kugira ngo bazoze baraterera bashimye rero ivyo nyene cubahiro amaze imisi akora umwaka amaze barashima yuko nk'igisata c'ubutare n'agataka eh, kiriko kirakora neza kuko vyaboneka amafaranga yuko uh, oh, yategezwe kwinjira muri utakarinjira kuko abantu babikoramwo hari ibintu bitariko biragenda neza barashima ivy'uburimyi n'ubworozi kandi barashima gisata c'ubutungane ko kiriko kirafata inzira ivyo rero ivyo bashobora guterera hazotunganya abandi manama naho nyene cobora mukuru w'igihugu atoza mw'izo nama umushikiranganji araba ibijanye n'imigambwe canke hari hagati mu gihugu azozigirisha cane cane bahurire mu mw'ihuriro ry'imigambwe ikaba ari inama nk'uko mwabibonye yari inama ikomeye cane kuko yamaze amasaha arenga icenda bose bariko baganira bahuza tukiri muri ico gisata nyene ariko tuve mu gisagara ca Gitega tugaruke ngahi bujumbura ngo ingaruka mbi ingaruka nimbi mu gihe umurundi agurishije itongo giwe canke parasere ku munyamahanga bivugwa n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo umutekano n'iterambere rusangi Gervain Dirako buca agasaba ugufashanya hagati y'inzego zitandukanye na leta kugira ngo iyo ngendo ituzwe kurikira umushikiranganje Gervain Dirako buca aho yariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka uno munsi kugira umenye uri karagurisha itongo canke inzu kwareka yigurisha n'umunyamahanga navyo umenya kubera yuko umunyamahanga wewe hariho n'igihe mbere iyo transaction iba hadakurikijwe amategeko kuko mu gihugu cacu cy'u Burundi amategeko avuga yuko la ramone ya taranzagisiyo yose iba mu burundi ari rufurambu mugabo twese turazi neza ngaha yuko hari abantu biri ibintu mu madolari abonye uwo mwetarangira yamuhereza ayo madolari sinibaza yuko azoza kukubwira ati jina ariko ndagurisha n'uyu canke n'uriya nibaza ko bisaba umwanya kugira twigishe by'ukuri abenegihugu babone ingaruka mbi ziri mu kugurisha izo nyubako n'ayo matongo ku banyamahanga rero ni igikorwa cya twese si igikorwa cya leta gusa nibaza ko twese dukwiye gufashanya dukwiye gufashanya kubera yuko mwabonye yuko mufashe iya mbere ukuri kumenyekana gusumba yaho abajejwe intwaro bagenda ngo bagiye kurondera ukuri mu ma antite desantararize cyangwa dekonsantere Mugisata gisata c'indero imyiteguro y'umwaka w'ishuri ugiye gutangura ngo iriko igenda neza ku mashure y'uburaro yo mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu bayobozi b'amashure y'uburaro nka Lycée Victor Skeperse yo mu Nyakabiga hamwe na Lycée Reine de la Paix yo mu Ngagara bavuga ko ibyankenerwa byose biriko bitunganywa mu gihe abanyeshure biga mu ndaro bategerezwa gupimwa umugera COVID-19 nkuko vyategetswe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu abo bayobozi b'amashuri basaba ko abajeje igikorwa cyo gupima abo banyeshure kuzoshika kare kugira ngo kigende neza ni nkuru ya Moyize Misago kurondera ibifungurwa by'abanyeshure n'ibindi umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu dr jean batiste nzoronkankuze aherutse gutangaza ko abanyeshure biga mu ndaro bategezwa gupimwa ikiza cya covid cumi n'icyenda mu ntango y'umwaka w'ishure ugiye gutangura kuri lise rendo rape yo mu ngagara bafise amakenga ku bijyanye n'ikibanza boshigwamwo mu gihe hotogwa abanduye uwo mugera beatrice ntangibingura ngaha turakenye amazu nuvuga turakenye amaroko kuko tari dorotwari nta handi dufite tubashira hanyuma nko mu bahungu ni sale zibiri ni sale komine zibiri urumva hageze batora umugera wa korona virusi akabona ko vyokugwa ku gihe. Abakiro barahabaye ariko bamaze gushika no kwishure twaca tubarongeka kuri ajya yandi masantre basanzwe babikorerako kwipimishirizayo hari n'abava muhira bipimishije bakazana inyishu z'ibyo bava bipimishirize ahoye byaba byoroshe kumacabona ko cyo ko bakirango yace baza mu bandi atangorane abo bayobozi b'amashuri y'uburaro nk'uko byashyikirijwe n'ubushikiranganji bw'indero moyize misago urakenuye muri icyo gisata nyine abanyeshuri biga mu mashuri y'indaro y'uburaro bakira neza ingingo ya leta yo kwipimishikiza ikiza ca COVID-19 bamwe mu bavuganye n'abamenyesha makuru bagenzanje ba radio isanganiro babona ko ibyo bizofasha mu kugabanura irandagata ry'uwo mugera nyabuna bagasaba n'abandi banyeshure ko boja kwipimisha imbere yo gutangura ishure aba ni bamwe muri bo Demona ari nziza cyane kubera nk'uko tubibona naho bitavugwa cyane indwara ya corona irahari kurusha bagiye ku ishuri abegeranye bategerezwa kwiga ku bana nk'abo baba bari muri interina oburigatomu yuko hariho contact bigatuma bagwara kurusha kandi bari bibaza ngo barakomeye bakagwaza n'abandi hama badafashe iyo miti hakavamo n'abapfa rero ni byiza cyane yose akamaro kaniniya cyane kubera yuko wipimishije korona umenya amagara yawe uko ameze uko ameze neza kandi ukanakingira n'abandi mu kutabanduza mbega uwo bazotora agwaye bisigura ko ishuri zoba rihagaze ntazo bakigiye muri interna umwaka w'izoshure rigenda gute azoca aheba umwaka wibaye ahate cane sinzi ya censhi ikibazo mfise muga gusa ingingo ku bwayo numva imanga nziza bibaye nk'uko bitegeza kugenda Mvuga yuko bibaza yuko abifise eh, indi twogerageza kuza turipimisha ni ku buntu aho twipimishiza benshi turahazi hama bigatuma duproteja n'abandi yiga muri interne arashobora kugenda agwaye akanduza n'abandi bahuriyeyo umva yipimishije biba byiza gusumba kubera inyuma y'akaruhuko gato duca tubandanya n'ano makuru isanganiro inama isumba ingimbi tubandanirize ano makuru yacu ku gihe cy'isaha zitandatu n'iminota itatu n'umunani muri studio za radiyo isanganiro mu gisata cyo kwinonora imitsi abanonotsi barenga amajana abiri bakina urukino nteramigere taekwondo nibo bitabiriye ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatandatu cyprien bigirimana arongo ishyirahamwe rya taekwondo mu burundi amenyesha ko iryo higanwa rigamije gushinga umugwi nserukiragihugu bamwe mu banonotsi bagitabiriye bizera ko bizofasha umugwi nserukiragihugu kwama witeguye omer nduwayo abatarenze ibiro mirongo itanu na bibiri hariho abatarenza ibiro mirongo mu myambaro yabo bita kimono nyinshi yera abo bakinnyi bashagaje mu nyubakwa za dojo ahasanzwe hakinirwa inkino nk'izo zo kwinonora imitsi ni mu gisagara cya bujumbura hakaba hakina abashikiriwe ku rutonde Cyprien Bigirimana arongo ishyirahamwe rya taekwondo mu Burundi ati ni higanwa rifise intumbero yo gushiraho mu guserukira gihugu iri higanwa rihuza abakinyi bose mu Burundi intara zose rigamije gucagura abakinyi bazoserukira igihugu cyo bita selection de l'équipe nationale abahungu n'abakobwa barimwo ejo barashika amajana abiri bakina mu migwi hariho senior bajya bakuze hariho abajunior abamenyime n’aba n'ababenjamin bagaca bakinana no mu migwi y'ibiro bivanye n'ukuntu bagenda barasumba bamwe mu banonotsi bagitabiriye bemeza ko bari baririndiranye igishika zirakenewe cyane kugira bashobore kumenya abo boshira muri ekipe nationale donc les meilleurs bashobora kudoserukira igihugu cacu muri taekwondo niteze itsinzi niteze ko nza gucagurwa muri ekipe nationale birafise ico bidufasha cyane cyane harashaka kuza nk'ihiganwa giturumbuka iyo tuba dufise umugwi rero harimo abakinyi ba ekipe nationale biradufasha kutarinda kugira izindi selection tukaja dutura muri abo nyene baba baronse imidari bivanye n'ihiganwa rya genze iryo higanwa ryo ku rwego rw'igihugu rihuza abanonotsi barenga amajana abiri bavuye mu mihinga itandukanye y'igihugu cyose Omer Nduwayo ndagukengurukire mu makuru ajyanye n'umutekano mu ntara ya Bubanza abantu cumi barapfuye abandi barenga mirongo irindwi barakomereka bikomeye biturutse ku masanganya yo mwibarabara muri yo ntara ya Bubanza mu kiringo kitarenza amezi atatu ibyo biharuro bitangwa na komisariya y'igipolisi muri yo ntara mu kiringo cy’umwaka naho hasi hasize ubuzima abantu mirongo itatu na batanu kuva mu ndwi kuva mu kwindwi umwaka uheze gushika mu kwa gatandatu uno mwaka mu nama buramatari w'iyo ntara hamwe n'uburongoye igipolisi bagiranye n'abaserukira abandi mu bunguruza abantu n'ibintu kuri uyu wa gatanu basaba gukora hisunzwe amategeko bakanavuga ko n'ibiharuro bitegekani n'ibihano bitegekanijwe bagiye kwica amatwi iyo nkuru tukaba tuza kuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma nino ngaha rero amakuru twari tubafitiye aciye agarukira ndabashimire mwese bose mwarimu yateze abiri nshimire na François Akimana yamfashije kugira ngo amajwi ashobore kubashikira tatu nenge Jerome Hakizimana nayabashikirije ndabikebanuye ndayifuriza ku Rwanda yamugira ibihe byiza nagahindukira